Tako Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu hvali svoje robove koji obavljaju noćni namaz, koji ustaju da klanjaju noćni namaz. Pa kaže وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا Opisuje svoje robove, robove svemilosnog. Allah subhanahu wa ta'ala opisuje uzvišeni Allah pa kaže i to su oni koji svoje noći provode pred svojim gospodarem Allahom subhanahu wa ta'ala na seđdi i na kijamu, na stojanju. Također, Allah subhanahu wa ta'ala na drugom mjestu u Kur'an i Kerimu u suri seđde opisuje svoje robove pa kaže تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ i njihovi bokovi lišavaju se postelja. Oni ustaju i dozivaju svoga gospodara i straha i nade i od onoga čime ih mi obskrbljujemo oni udjeljuju. Zato ni jedna duša ne zna kakve ih skrivene radosti čekaju. To će biti nagrada za ono što su oni radili. Kažu komentatori Allahu subhanahu wa ta'ala knjige, za Allahove dželle vala riječi fela ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun in jedna duša ne zna kakve iskrivene radosti čekaju kažu komentatori kao što su oni skrivali svoje noćne namaze klanjali noću dok drugi spavaju isto tako Allah subhanahu wa ta'ala skrio je nagradu za njih skrio je nagradu za ove svoje ponizne pokorne robove koji su noći provodili na kijamu i na seđdi, skrio je nagradu. Nagrada je poznata za njihovo to dobro djelo koje su učinili samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam kada je upitan o najboljem namazu nakon obaveznog namaza. Nakon obaveznog namaza, dakle, podne i kindije, akšama, jacije i sabah namaza, najbolji namaz koji je nakon ovih namaza obavijestio nas je Allahov poslanik alihi salatu wasalam kako bilježi ima muslim da je to as-salatu fi jawfil lejl namaz u dubokoj noći namaz u dubokoj noći odnosno noći namaz najbolji je namaz nakon obaveznih namaza noćni namaz u Mubarek mjesecu Ramazanu jeste teravih namaz. Noćni namaz u mjesecu Ramazanu jeste teravih namaz. Dakle, za noćni namaz se u mjesecu Ramazanu kaže teravih namaz. Nema, dakle, nekog drugog naziva, već za noćni namaz kaže se da je to teravih namaz u mjesecu Ramazanu. Shodno prethodno, prethodnim šerijatskim tekstovima iz Kur'ana i hadisa Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, koliko je vrijedno klanjati noćni namaz, zaključujemo također da bi svaki vjernik i vjernica trebali nastojati i klanjati teravih namaz. Teravih namaz zbog same vrijednosti noćnog namaza, a pogotovo zbog mjeseca Ramazana, kada se dobra djela u mjesecu Ramazanu mnogo, mnogo više vrednuju i nagrađuju od Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Sam vjerovjesnik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam klanjao je nekoliko noći teravih namaz, dakle noćni namaz i za njim su klanjali ashabi i samim tim na neki način preporučeno je klanjanje teravih namaza. Aisha radijallahu ta'lanha pripovjeda pa kaže Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam jedno veče, dakle u mjesecu Ramazanu, klanjao je noćni namaz i iza njega formirala se, skupila se skupina ljudi i klanjali za njim. Zatim, naredno veče Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam ponovo je klanjao noćni namaz i za njim još veća skupina ljudi. Zatim, sljedeće, treće ili četvrte večeri Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam kada je vidio kako se iskupila još veća skupina ljudi, nije izašao da im klanja. Ujutro kada je osvano, obavijestio je svoje ashabe koji su čekali tu noć Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam da izađe i da ponovo klanjaju noćni namaz s njim. Rekao je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam, vidio sam da ste se i sinoć bili iskupili, ali nije me spriječilo ništa da vas predvodimo namazu, da izađem pred vas i da vam klanjam noćni namaz, osim bojazan, da vam se ovaj namaz ne propiše kao obavezni namaz. Strah me je bilo jedno veče, drugo veče, treće veče, tako uzastopno da klanjamo, pa da vam se ovaj namaz učini obaveznim, propiše, dakle, kao obavezan namaz, da ga morate obavljati na veče. A dakle, sam Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam nekoliko noći je obavi, obavljao namaz i to je bila dakle njegova praksa. Zatim poslanik alaihi salatu wasallam je preselio, umro, nema više objave, nema više objavljivanja, nema više propisivanja, tako dakle da nema više bojazni da će teravih namaz obavljati biti propisan kao obavezni, obavezni namaz. Stoga, dakle, ostaje osnova da je to sunnet, da je to, dakle, lijepo preporučeno, a narošto, dakle, zbog same vrijednosti mjeseca Ramazana preporučeno je klanjati, jeli, noćni namaz, odnosno teravih, teravih namaz. I nama je to vrlo dobro poznato da mnogi muslimani i muslimanke u mjesecu Ramazanu odlaze na teravih namaz. Klanjaju u velikim skupinama, u velikom broju odlaze do mesčida i klanjaju namaz. Međutim, dragi brate muslimanu i sestro muslimanko, želio bih napomenuti sve nas da ovaj teravih namaz trebamo obavljati čisto radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Čisto radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne da nas neko vidi u džami ne da neko kaže maša Allah nekad nam si i ti došao i slično, već dakle noćni namaz, teravih namaz obavljamo kao i svako drugo dobro dijelo samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala, ni radi koga drugog. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ A nije im bilo naređeno osim da Allaha obožavaju iskrenomu vjeru ispovjedajući ala lillahi dinul khalis, a nije dug Allahu iskrenomu ispovjedati vjeru. Dakle, svu vjeru, pa dakle i ovaj ibadet, noćni namaz, ispovjedamo iskreno Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne radi nekoga drugog da neko nas vidi, da nas neko pohvali, jeli, i slično, nagradi i slično, već samo radi Allaha subhanahu wa ta'la. Zbog čega ovo kažem? Zbog toga što je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam rekao ko provede mjesec Ramazan u namazu, dakle u noćnom namazu, vjerujući da ga je Allah subhanahu wa ta'la propisao i nadajući se nagradi od Allaha, ne od ljudi, bit ćemo oprošteni prethodni grijesi. Subhanallah. Ko provede mjesec Ramazan u noćnom namazu. Dakle, noći mjeseca Ramazana bude provodio u noćnom namazu, teravih namazu. Vjerujući i nadajući se nagradi od Allaha subhanahu wa ta'ala, bit će mu oprošteni prethodni grijesi. Zato, dragi brate muslimanu, sestro muslimanko, svaki ibadet pa i teravih namaz obavljaj čisto radi Allaha subhanahu wa ta'ala, ni radi koga, ni radi čega drugog. Teravih namaz nema propisan, određen, strogo broj rekata. Može se, dakle, klanjati mnogo. I u osnovi klanja se onoliko koliko klanja imam u džamiji. Onoliko koliko klanja rekata imam u džamiji, toliko i mi klanjamo za njim. Nije u redu da se napušta teravih namaz nakon određenog broja rekata i da se izlazi. To nije od sunneta, već je od sunneta prakse Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam da se klanja sve dok klanja imam, sve dok imam u potpunosti ne završi sa noćnim namazom. Tako u tom smislu kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam ko klanja sa imamom sve dok imam ne završi upisuje mu se kao da je klanjao cijelu noć. Ko klanja za imamom, sve dok imam ne završi, upisuje mu se kao da je klanjao cijelu noć. Dakle, ostanimo u džami sve do kraja namaza i bit će nam uz Allahovu dozvolu upisano kao da smo klanjali cijelu noć. Od imama se također traži. Lijepo bi bilo da imam klanja teravih namaz polako. Da klanja dva po dva rekata, dva po dva rekata. Dakle, nakon svaka dva rekata da predaje selam i na kraju da vitr namaz završi sa jednim rekatom. Kako bi ljudi mogli da odmore nakon svaka dva rekata i također traži se od imama da klanja polahko. Jer sama riječ teravih, dakle, dolazi u značenju odmora polah, polahkog obavljanja jeli, namaza. I svakako, jeli, traži se od imama da uči Kur'an polahko, da uči Kur'an sa razmišljanjem, da uči Kur'an melodično, emotivno, kako bi ostavilo takvo učenje Kur'ana traga na džematlije. Aisha radijallahu ta'ala anha prenosi da bi Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam u mjesecu Ramazanu, a i izvan mjeseca Ramazana klanjao noći namaz od 11 rekata. Ibn Abbas radijallahu anhuma prenosi da bi klanjao 13 rekata. U osnovi, kako se spominje u drugim hadisima, noći namaz se klanja dva po dva, dva po dva, pa kada se neko poboji da ne može više jeli, klanjati ili da će nastupiti zora ukoliko klanja sam kod kuće, onda neka završi vitr namaz sa jednim rekatom. Uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od onih koji će ove ramazanske noći oživjeti sa noćnim namazom, najboljim namazom nakon obaveznih namaza. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će ovaj namaz, teravih namaz, noćni namaz obavljati iskreno radi njega, nadajući se Allahu subhanahu wa ta'ala njegovoj milosti, njegovom oprostu naših grijeha i strahujući od njegove Allahove subhanahu wa ta'ala kazne.